втратилися грані. Він не помітив, коли пішов Тищенко. Кліпнув очима, а того вже немає. Це його не здивувало, не порадувало і не засмутило. У пляшці ще було трохи вина, налив у склянку випив. У грудях піднялося тепло, і рші враз полегшало та такою мірою, що навіть все те позаду здалося якимось легким, немов нафантазованим, хоч і не розумів, що таке відчуття тимчасове. Розумів більше, хміль мене, і все стане на свої старі гіркі місця, і хотілося, щоб хміль не минав. Схилив голову, перед очима поплив важкий туман а крізь нього ні сіло, ні впало, залунав весільний марш Мендельсона. Ірша кліпнув очима, жахнувся. Туман розвіявся в одну мить. Тепер йому здавалося особливо важливим додумати все до кінця, додумати за один раз. Але в голові, в пам'яті переплуталося гень чисто все те, що було реальне і чого не було. Воно таке приходило часто з одного слова, з позирку із запаху. О, запах пам'яті він дуже чіткий, і він його відкидав пріч або ухилявся, і воно пролітало вище серця. З роками прилітало все рідше та рідше, бо як упевнив себе, не було нічого мало як складається в житті. Йому немає чого соромитися. Міг би оце гордо ходити в якійсь бородянці увесь вік і носити черевики моди 50-х років. Все окупляється на цьому вселенському торзі. Власне, що окупляється? Він нічого не продавав. Соромитися йому немає чого. Отих кількох слів, які випадково витіпав язик, про те, що ощасливив її. Так то ж справді випадково. За ті слова платив при зустрічах з нею. А за все інше в цьому треба було розібратися. Звичайно, він міг бути щасливим з Іриною, хоч щасливий з якого боку. Хіба він міг бути по-справжньому щасливий? Щасливий знову ж в якійсь бородянці. Майнула, вдарила на мить інша думка, для чого було все це? Ще один щабель, ще один, хіба не однаково, все скінчилося нічим. Ні, він би не досягнув того, що мав і ще не скінчилося. Про нього пам'ятають. Треба тільки нагадати. Ще не скінчилося. Розділ 17 Василь Васильович довго стояв біля свого колишнього будиночка. Неймовірне хвилювання оволоділо ним. Воно накочувалося хвилями по тому, як пам'ять торкалася тих чи інших предметів. Верби над ставком виросли, виросли і постаріли. А чого ж? Дерева теж старіють. Береги озера забетонували, а будиночок такий же, як і був. Навіть оцей будиночок еркер, дві колони. Хтось і його проєктував. Чийсь маленький творчий успіх. Тієї людини давно немає. Отак колись прийдуть і до його творінь. Уже приходять. Рядок лип. Вони садили їх з Іриною. Отам під грушею він спав улітку ще тоді коли повернувся з війни і оселився в Ірининих батьків. В дуплі жили сови, і смерком совенята.